gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Esiet sveicināti visi raidījumā, rādījumā arī raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Mani sauc Anija. Esmu Regīna. Es esmu Gustavs. Un es esmu Sintija. Un es esmu Kārls. Kā jums visiem šodien iet? Labi! Ļoti mierīga diena, tāda tiešām Svētku garā jau maz uzdevumu skolā. Viss tā diezgan mierīgi. Nu, man ir <laughs> pilnībā otrādāk. Man nav nemaz mierīgi. Man ir šī diena bija viena no stresainākajām dienām vispār manā visā gadā. Man bija tik ļoti, ļoti daudz, kas jādara. Un, Gustav, kā tev šodiena? Nu, man šodien ļoti mierīgi. Nebija baigi nekādi darbi mums. Nu, arī tagad man baigais tā kā miegs nāk, mhm. nogurs sastāpēc. Un nu, es teiktu, jā, mierīgi diena man ir. Izgulējies iepriekšējā naktī vai skatījies futbolu? Nu, es pārāk daudz izgulējos. Nu, tad jau no tās puses arī slikti. Vajag tā pa vidu izgulēties. Un, Kārli, kā tev? Nu, man līdzīgi kā tev, Anī, arī ļoti liels stress šodien bija. <clears throat> Tomēr... Matemātika? Ne tikai, bet ar to tīku galā. Un, uh, nē, vispār nē, tā man vēl, vēl viena lieta, kas man gādā stresu, ar to vēl jātiek galā, bet uh, tad viss būs labi. Nu, man vēl vispār vēl kaut kas jādara tur. Jā, un vispār mums ir jauns cilvēks šodien, Sintija, mūsu studijā. Sintija, kā tu jūties šeit un kā tev šodien iet pastāst? Um, ehm, šodien bija ļoti tāda, nu, nepārāk mierīga diena, visi parādīja, nu, jākārto, nu, bet nu, viss izdosies. nu jā, izdosies, ja es tur pēdējā vēl nedēļa, un tad jau būs labi. <laughs> būs brīvlaiks, Ziemassvētki tuvojas, un jau sāksies tāds mierīgāks noskaņojums, līdz ko brīvdienas sāksies, bet nu, tad mēs gaidām to starta līniju, kad drīkst um, sākt atpūsties un nepievērsties tik ļoti mācībām. Un tad šodien mums ir ļoti tematiska tēma uh, Par Ziemassvētkiem šodien parunāsim. Un tad varbūt, lai sāktu šo tēmu, mēs varētu katrs pastāstīt par varbūt jūsu tādu kā spilgtāko atmiņu no Ziemassvētkiem. Varbūt Gustav varētu sākt ar tevi. Nu, domāju, man nav baigi mīļākā, bet viena no mīļākajām būtu, kad mēs Ziemassvētkos bijām eh, uz Somiju slēpot un eh, mēs Tur arī viss kaut ko par tiem nu, kalnu apstījām Somijā un izbaudījām tur uh, augsto uh, laiku un uh, lielos, nu, biezo sniegu pēc jā. Uh, labi, es varētu tā turpināt par atmiņām. Man liekas, tā atmiņa, kas man ir visprātāk, tas varētu būt no senas bērnības laukos pie vecmāmiņas. Uh, kad uh, vēstētiņš ienes no tikko no mūsu piemājas mēģina nocirstēja glīti, un tad viņi ir jārotā ar uh, vecām tādām tiešām padomju laikam, pirmskajā laika mantiņām, rotājumiem. Uh, jā, vai arī, kad mēs Ziemassvētku vakarā nesām uh, uz eglīti laukā garām burkānu sābolus uh, briežiem. Tas ir niņā, lai ar viņā, viņām būtu svētku sajūta un, protams, tāda uh, kopīgas uh, vienkārši vakariņas ģimenes lokā rada tas, kas vieno vienmēr ir tāda siltuma sajūta, atcerieties svētkus jebkurus. Jā, nu, tas, protams, ir ļoti, ļoti patīkami, bet es nezinu vispār, kāpēc Latvijas laika apstākļiem tieši tās atnāk vienmēr, kad uh, neuzsniegs sniegs Ziemassvētkos, kas man liekas bija tā nojauc to prieku sajūtu un vispār Ziemassvētkos. Tas ir šausmīgi, ja tā Jā, padomā. Ziemassvētkos nav sniegs. Tas tiešām <laughs> ir tā. Bet mana, es teiktu, mīļākā atmiņa, bet tas nav drīzāk kā atmiņa, tikai viena, bet es teiktu, vispār bērnības kā, laiki, ka mums tiešām mums atsāki kā, nolīga eh, Ziemassvētku vecīti, kas bija tik ļoti mīļa no viņa puses, un tas piedāvā tādu kā miera sajūtu un tādu ļoti, ļoti mīļu un maigu sajūtu, kad uh, <laughs> pie durvīm klauvē vecītis vai arī kaut kur staigā apkārt ap māju, Un vecāki saka, oh, jūs redzējāt, kas tur bija? Un tad mēs visi bērni tik ļoti priecājamies, un tur skatāmies, skraidām. Man liekas, tas viņiem ir tāds plusiņš, ko viņi ir izdarījuši kā, mūsu audzināšanā. Zini, tā kā teica, staigā ap māju vecītis. <laughs> Zini, kas vienā laukos, tad vienā ziemā mums bija tā, ka tieši sēžam uz vētu galdu. Un mums nepilnīgs vīrietis ar plogiem sāk staigāt ap māju. Tāds, un tas tiešām nav Ziemassvētku vecītis, kas tur staigā. Mums bija tieši tāds, kas tur tagad sāk svētku vakarā mums staigāt. Tā kā, Tas varētu būt diezgan biedējoši. <laughs> nu, varbūt. Atšķirībā no kuras puses tas Jā. skaties. Nu, tāpēc var arī bērni domāt, ka vienkārši tas ir vecīts. Labāk to domāt, nekā Jā. kad tas ir onkulis no blakus pagalma. Mm -hmm. Kaut ko tur tavu pagalmu staigā. Un, Sintī, kāds varbūt, kas tev mīļākā atmiņa palikusi no Ziemassvētkiem? Uh, priekš manis ir, uh, es zinu, viens Ziemassvētkus mēs svinējām tā kā ļoti lielā radu kopā, un mums uh, viens no mūsu radiniekiem bija nu, tas, kurš pārģērbās pa Ziemassvētku vecīti. Un tad viss tā domāja, kur viņš palika? Tā kā pēkšņi parādījās Ziemassvētku vecītis, bet viņš pazuda. Un tagad Ziemassvētku vecītis aizgāja, uh, Tad pēkšņi viņš parādījās, un mēs prasījām, kur tu paliki. Ah, es pirtiņā sēdēju. <laughs> nu, ļoti jauki. Man vispār sākumā pirms, pirms uh, vecāki sāka tā kā nolikt īstas tā kā Ziemassvētku vecīši tā teikt. Uh, viņiem arī bija tā, ka tētis mans uh, izlikās par Ziemassvētku vecīti, un mums arī tā, o kur tētis palika? Un tad atnāk atpakaļ. Tas man liekas, ir tik ļoti jauki, jauki un vispār tā. Un Kārli, kā tev? Kad tev mīļākie Ziemassvētki bijuši? Es tagad domāju šo visu laiku, kādu atbildi man likt, jo man ļoti daudz tādas atmiņas. Bet es domāju, es tad um, padalīšos ar vienu atmiņu, kad man bija, um, gribētu teikt, seši gadi. Bija tā, uh, visa ģimene uh, atbrauc ciemos, mēs sēdējām pie vakariņu galda, egli jau bija, viss bija, bet dāvanas nebija. Es, protams, sešu gadu vecs būdams, gribu dāvanas. Un es domāju, kas tā pa lietu, kur dāvans. Un tad pēkšņi pa durvīm sāk um, zvans skanēt. Es domāju, kas tas tāds, varbūt kaut kāds ģimenes biedrs vai kāds cits. Es, protams, uh, gribēdams uzzināt, kas tas bija, aizēju, attaisnu durvis vaļā. Es domāju, sagaidīšu kaut kādu ģimenes biedru, bet nē, tur bija kaut kas ar dāvanām. Uh, tur vēl pēta, nu, jā. Un es domāju, ka, kas tas tāds Ziemassvētku vecīts ieradās, un es viņu neredzēju, nu, nu kas tā pa lietu. Un, un tad es stabili četrus gadus vienkārši katru gadu meklēju, gaidīju, nu, šogad es atradīšu, šogad es redzēju Ziemassvētku, vai šogad es viņu atradīšu. Katru gadu man ģimene ļoti tā, ļoti klusi un ļoti slepeni visu izdarīja. Tā, lai uh, manu bērnību neizbojātu un lai es domātu, ka Ziemassvētku vecīts ir īsts. Nu, man vispār tā ļoti līdzīga. Es tieši atceros, kamēr es klausījos Kārļa teikto. Man bija tā, ka uh, man arī atstāja pie durvīm, tā kā maisu citas reizes. Un es vienreiz tā sēdēju, kā bērns, es skatījos to maisu. Es domāju, kāpēc viņš tik ļoti izskatās pēc mūsu mājas palaga. <laughs> Un, tā arī es, es centos iesaistīt savu, nu, nu, viņam varbūt ir tāds pats. Un uh, vienreiz arī bija tā, kad es jau sāku paugties. Es skatos to Ziemassvētku vecīti, kad viņš mums saka, skaitīt dzējojus. Viņš kaut kā izskatās pēc mūsu kaimiņa. <laughs> Varbūt tikai viņa brālis. Bet, nu, plus mūsu vecākiem, kas norganizē visus šos skaistās atmiņas. Un, uh, vai jūs vispār zinat, kāda ir Ziemassvētku patiesā nozīme kristietībām? Varbūt Regīna, tu varētu sākt. Tāda nozīme, protams, ir tāda dziļāk, lai saprastu to, ka mēs tiekam glābti. Protams, eh, ir pestītājs dzimis, un nu, jēzus bērniņš piedzimst, un eh, tas nozīmē tādu jaunu sākumu gan tādā, nu, vispārīgā nozīmē, piemēram, laika skaitīšana sākas tieši no jēzus dzimšanas pirms 2024, 25 gadiem jau. Uh, gan uh, izmainās tā pasaules uztvere, kas uh, ir mūsdienās, ka tieši Jēzus izglābi pasauli ar savu piedzimšanu. Tā kā uh, Bet, eh, manuprāt, um, svarīgākais ir tas adventa laiks īstenībā, kamēr mēs šo notikumu gaidām. Uh, lai mēs saprastu šo nu, tādu mieru sevī, atrastu šo līdzsvaru, saprastu patiesās uh, prioritātes, uh, izdarīt kaut kādus svarīgus lēmumus un uh, vienkārši būt saskaņā ar sevi šajā laikā. Pēc tam jau tas uh, Ziemassvētku prieks uh, atnāks pats, es domāju. Jā, man liekas, ka, nu, protams, te jau lielāko daļu izstāstīja. Kāds arī bija mans mērķis, jo zinu, noteikti tu labi ļoti pastāstīsi. Un noteikti ir tas, ka atrast mieru sevi un aizdomāties par to, kas mums ir īstenībā dzīvē svarīgs, pateikt paldies, priecāties par jēzus dzimšanu un augšām celšanos arī vēlāk. Un, man liekas, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, tas, ka mēs pavadam arī kādu laiku klusumā. Ne tikai par dāvanām priecājamies, bet uh, aizliekam labus vārdus varbūt par saviem tu, tuvajiem. Un uh, esam kopā ar ģimeni un uh, vairojam mīlestību, kas mums ir cilvēki apkārt. Lai tas tā, tāds sirsnīgs laiks ir un mierīgs. Gustav, ko tu varbūt varētu teikt? Kā tev liekas, kas ir kristietībā Ziemassvētki? Nu, nu, ko tu zini varbūt par to? Nu, es zinu, ka Ziemassvētki ir tā kā, nu, kā Jēzus augšām celšanās svētki. Nav tā, Gustav. Tas ir lieldienas. Jā. Mm. À, à, tas ir uh, nu, kā jā. Jēzus dzimšanas diena. Jā. Jā, jā. <laughs> malacis. Uh. Jā. Protams, vajag arī kaut ko radio iemācīties, tāpēc arī mēs esam šeit, lai iemācītos. Jā nevajag jā, uzreiz pareizi atbildi. Tāpēc arī tas ir labi, ka kaut ko nezinām, varam iegūt kaut ko jaunu. Jā. Labi, un Kārli, varbūt tev ir kas sakāms? Nu, labi. Man tāds jautājums radās, mēs runājam tagad par dažādiem tiem laika posmiem uh, šajā Ziemassvētku atmiņās, bet uh, kā būtu, ja mēs, piemēram, atgrieztos bērnībā, vai varbūt tieši pārceltos nākotnē? Kā, kur jūs labāk būtu? Tā kā svinēt bērnības Ziemassvētkus, vai redzēt, kā svētku svinēs pēc nezinu, 10, 20, 50, 100 gadiem? Kādu pieredzi jūs gribētu atkal izbaudīt? Uh, es noteikti personīgi uh, gribētu atpakaļ bērnībā, jo man liekas, tas ir kaut kas tāds neatkārtojams sajūta vispār domas par Ziemassvētkiem, bet, protams, uh, Tagad, kad tu pieaudz, jau ir dziļākas domas, protams, viss saistībā ar kristietību, bet uh, es noteikti gribētu to, lai es varētu vēlreiz um, aiziet bērnībā un sajust to sajūtu, kā, kā ir būt bērnam, kā ir gaidīt dāvanas un uh, tik ļoti labi pavadīt laiku ar ģimeni. Un, nu, protams, joprojām to daru. <laughs> Nav tā, ka es nedaru. Vienkārši nu, to bērnības sajūtu. Kā tev var būt gusto? Tu gribētu labāk atgriezties bērnībā uz Ziemassvētkiem, kad tu biji maziņš, vai arī uz nākotnē aizceļot un paskatīties, kāda tur Ziemassvētka bija? Būs. Es domāju, labāk eh, tā kā. Nu, es domāju, es gribētu vēlreiz piedzīvot kā bērnību. Jā. Un tev, Regina? Pievienošos jums noteikti, ka tā būs uh, bērnība, kuras uh, vēlētos atgriezties un svinēt svētkus. Uh, Ja, manuprāt, tā ir tāda ļoti nostalģiska uh, atmiņas, jo diezgan kā mazam bērnam vienmēr ir bijuši tādi lielākie svētki, kas vienmēr ir jāgaida, un tas ir tāds bērnu prieks sagaidīt uh, nu, gan neglīti, gan dāvanas, gan to kopā būšanu visiem mīļajiem cilvēkiem tev apkārt. Tā kā es teiktu, tomēr, jā, bērnība. Lai gan būtu interesanti zināt, kā es viņu nākotnē svētkus uh, bet es laikam negribu stāties laikam pa priekšu, lai nebūtu tā, ka es uh, aizsēju nākotnē un apstos, ka, piemēram, Ziemassvētki vairs nepastāv vai tagad uh, Ziemassvētku viet, eglītes vietā stāv, nezinu, robots ar svecītēm rokās vai tam līdzīgi. Nu, tā kā es negribu pievilkt savas ilūzijas tam, cik labi bija agrāk vienkārši. Laikam tā. Jā, es noteikti piekritīšu, lai nākotne paliek nākotnes rokās. Tā kā notiks tas, kam jānotiek, un labāk domāt, ka būs viss labi. Un Sintī, kā tev? Nu, jā, nav, nebūs man oriģināla atbilde. Tiešām piekritīšu to, ko uz bērnību. Jo, manuprāt, bērnībā um, ļoti nozīmīgi, ka nu, atmiņa to, ka tu tici tajā, to, ka tev visu gadu ir jābūt labam un ka, nu, ka ja nebūs labs, tad tu dāvanas nedabūsi un tā ticība Ziemassvētku vecītība nu, tas tiešām kā, nu, neaizstās to sajūtu. Jā, man liekas, tas ir kā, nu, tiešām neaizmirstams sajūta un vispār nesalīdzinām, jo bērni, kā bērnu prieks, tas ir tiešām tas, ko mēs gaidām visu gadu, visu gadu garumā domājam par to, par Ziemassvētkiem un uh, par to kopā būšanas laiku un vispār par to atmosfēru Ziemassvētku, jo tur sniegs, uzsnieg eglītes, viss veces un uh, jā, vispār es tā iedomājos. Ļoti ātrs jautājums, vai jums bija tā, ka bērnībā jums lika ļoti daudz dzējoļus mācīties no galvas, un kā jums vispār kā, bija ar to mācīšanos dzējoļu? Es tev tieši gribēju atrast jautājumu, tajā nu, mūsu jautājumu sarakstā, kur varētu par dzējoļiem pastāstīt, jo dzējoļi īstenībā ir mana lielākā tā aizraušanās Ziemassvētkos. Uh, Jo es māca, māku, manuprāt, uh, lielāko daļu šo Ziemassvētku dzīslīšu no kaut kādām grāmatiņām. Arī tagad, kad esmu skatījis gan jau pāris uh, uz vietas, pat neatkārtojot, es tā domāju. Tā kā, tas nekad nav bijis tā, es gribu saņemt dāvanu mm, dzīslītes, bet uh, es labāk noskaitu visu savu Ziemassvētku dzīslīšu krājumu pati no galvas. Un saņēmu, nezinu, par katru konfektīti, nevis tur lielās dāvanas. Tā kā man vienmēr sagādājas prieku. Ir, Nezinu, kā pārējiem radās diezgan pretējas emocijas par šo. Jā, man arī ļoti vienmēr paticis skaitīt dzējoļus. Protams, bērnībā bija tas, kad uh, tu tā kā mamma vienmēr teica, iemācies dzējoļus, iemācies dzējoļus, tur uh, tik un tik, bet uh, nu, man vienmēr arī tas sagādājas prieku, ir, jo es kādreiz agrā bērnībā, es, nu, ne tik agrā, bet uh, es teju līdz kodēju, plus mīnus 7. klasē es visu laiku braucu tam dzējoļu konkursam, man liekas, ka arī tas, tā teikt, uzlabāja to vēlmu vispār mācīties dzējoļus. Varbūt tā, tas, ka man bērnībā kaut ko teica vairāk, kad jāmācas un tā, bet man tas tiešām sagrā, sagādā prieku. Arī kā Regīna teica, ka um, labāk končiņu nekā dāvanu un vienkārši noskaitīt. Un šīs pauzes nots mēs iesim mūzikas pauzītē. Dziesmu? Sniedziņa dziesma. Balts sniedziņš krīt uz skūjiņām. Mēs ticam, ticam, ticam tam zaļajam un dzīvajam, zaļajam. es uz egles zāra kāru, lai tas mūžam zāro klusi, arī sirds, ka tiek klususi, vienu mūža gadu kāru, es uz egles zāra kāru, lai tas mūžam stāro klusi, arī sirds, ka tiek klususi. Bet vecais gads sēž kupenā un skatās savā sarā, sasalušā lāstekā. Sasalušā lāstekā. Vienu mūža kādu garu, es uz egles zāra kāru, lai tas mūžam stāro klusi, arī sirds, kad pieklausos sagādu gāru, visu segli zara kāru, lai tas mūžam stāro klusi, arī sirds, ka tiek klususi. Bet jaunais gads sēž galotnē, ar siltu rausi jāzotē, kā lai tādu nemīlētu. no mūža kādu gāru, es uz egles zāra kāru, lai tas mūžam stāro klusi, arī sirds, kad ieklususi, vienu mūža kādu gāru, es uz egles zāra kāru garu, lai tas mūžam stāro klusi, arī sirds, kad pieklususi, vienu mūža gadu garu, es uz egles zāra kāru, lai tas mūžam stāro klusi, arī sirds, kad pieklususi, vienu mūža gadu garu, es uz egles zāra kāru, lai tas mūžam stāro klusi, arī sirds, kad pieklususi. Esat sveicināti atpakaļ Rīgas katoļu ģimnāzijas raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē, un mēs vēlamies pateikties par jūsu ziedojumiem, jo bez tiem mēs nebūtu šeit. Un atgriežoties jau mūsu iesāktajā tēmā par Ziemassvētkiem, mums radās ar kolēģi tāds jautājums, kāda ir jūsu mīļākā Ziemassvētku dziesma un varbūt kāda filma, jo pa cik mums tik skaista dziesma skanēja pauzītē, lika aizdomāties – varbūt tur arī varētu sākt. Pajautāji man pirmajai dāts. Uh, ehm, dziesma, dziesma, dziesma. dziesma. Uh, man ļoti patīk visas uh, tev tuvumā koncerta programmas dziesmas īstenībā tādas nu, populārākās, kas ir arī šī sniedzīgi dziesma bija no tieši tev tuvumā izpildījuma un uh, man ļoti patīk visas šīs dziesmas, kas ir tādas latviskas skaistas un uh, tajā pašā laikā ļoti tādas ir svētku noskaņa, tajā pašā laikā arī ar uh, dziļāku domu un uh, tādu vēstījumu vitajās. Uh, jo es neesmu tādas ļoti lielas Ziemassvētku fans, bet šīs dziesmas ir tādas, kas uzrunā uh, man līdz dziļumiem. Uh, par filmām runājot, uh, grūti pateikt, vai mīļākā Ziemassvētku filma, jo es skatos to, ko rāda pa televizoru Uh, un tas biežāk ir uh, kaut kādas amerikāņu Ziemassvētku lētās mazbudžeta filmas par, uh, nezinu, mazpilsētas Ziemassvētku rīkošanu vai pīparkūku māju cepšanas sacensībām un kaut kas tam līdzīgs. Nu, pilnīgi. Uh, ļoti banālas, tāpēc es neteiktu, ka man ir mīļākā filma Ziemassvētkiem. <laughs> Nu, man liekas, tas ir ļoti labi, ka tev tāds viedoklis ir, kad uh, tik ļoti var atšķirties. Tas jau tieši ļoti labi unikāli padara. Uh, bet man noteikti ir ļoti, ļoti oriģināls mīļākās dziesmas un filmas Ziemassvētku. No Ziemassvētku filmām, ko es varētu skatīties katru dienu, nu, katru Ziemassvētku, es tā teiktu, ja būtu viens pats mājās, jo tas ir tikai man ļoti asociēts ar bērnību un visām bērnības atmiņām. Un uh, es nezinu, vienmēr, kad es skatos šo filmu, tas tā kā atsaucas atpakaļ, kā es jutos tad, Tā kā bērnībā, kad skatījos to, varbūt ko es padomāju par notikumiem filmas laikā, par scenāriju un tā, un man tas vienkārši ļoti patīk. Un no dziesmām es teiktu Last Christmas. Tas arī tikā, nu, tāda ļoti oriģināla dziesma, bet es zinu visus vārdus un man vienkārši ļoti patīk. Un man liekas, tas tā mājības sajūta piedod un Ziemassvētku noskaņu. Kā pārējiem par šo jautājumu? viedokļi? Man ir da, uh, no tā, ko es tagad saklausījos, man ir. Uh, es piekrītu uh, Regīnai un es piekrītu Anijai. Man uh, ļoti patīk dziesmas no tev tuvumā, no viņa koncertiem, nu, viņa īpaši viņa koncerti. Man patīk uh, dziesma Last Christmas, ko Anija minēja, un arī man patīk uh, pirmās trīs 11 mājās filmas. Pārējām es negribu runāt. Man arī īstenībā tā ir, man liekas, tā kā pirmās trīs ir tādas oriģinālās, vislabākās, vispopulārākās, un tad pēdējās divas, nu, nu viņi centās atdarināt, bet, nu, tur nav tas līmenis. Bet manī, uh, jūs esat redzējuši Grinču oriģinālo? Kurš nav? Iespējams. Um, galvenais stā, uh, aktieris Jims Kērijs. Tas, jā. jā, jā. Jūs, mm. Kāds ir viedoklis par to filmu? Man interesē. Es neesmu varbūt līdz galam redzējis. Zinu tā tēlu grīnču, viņš ir zaļš un ienīst Ziemassvētku tāpat kā es. Man nav nejausmas. <laughs> es nezinu neko par to filmu, bet uh, ļoti oriģināls tēls, kas parāda Ziemassvētku garu un tam līdzīgi. Es nezinu. Kaut kas pilnīgi atšķirīgs no tā, kas ir ierasts, varbūt oriģinālajos, tādos tradicionālajos Ziemassvētkos redzēt, ka unikāls redzējums, skatījums uz tādiem, nu tā kā Ziemassvētkiem no citas puses vienkārši? Es nezinu, man īstenībā, man liekas, nav īsti viedoklis, jo pat bērnībā daudziem mīļākā mūtene vai arī filma bija Grinčs, kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus, bet man, man kaut kā šī filma vai mūtene nošķirībā, nu, ko tu skaties, man tik ļoti nepiesaist. Protams, ir interesanti dažreiz paskatīties priekš tādas Ziemassvētku sajūtas, bet es labāk izvēlos kaut ko tādu – Pie, piemēram, kā viens pats mājās. Varbūt kā tev augustu. Nu, man patīk tā ideja par to grinču. Ļoti. Man tā kā pats, pat, tā, tas pats grīčs un tās filmas viņas baigi. Es nezinu par jums, bet man viņas liekas baigi garlaicīgās, jo tur tas stāsts ir tāds, nu, tāds vienkāršs. Tas stāsts liekas ļoti vienkārši pēc jā, par to grinču ka viņš tur vientuļš ir. Viņam viss. Kura filma tev patīk? Arī viens pēc mājās. Man arī patīk vairāk tāds, no nu, Ziemassvētku tāds ģimenes films. Mm -hmm. Jā. Un uh, eh, City varbūt kāda tam mīļākā Ziemassvētku filma vai dziesma kāda? Es gribēju piebilst par to Grinču. Man vienkārši visa tā filma tika sabojāta ar to uh, uh, kadru, kur viņš vienkārši grauza stiklu un ēda sīpolus. Man vienkārši pilnībā pretīgi palika. Bet no mīļākajām filmām, nu, jā, viens pats mājās, bet es teikšu specifiskāk, uh, es teikšu otrā daļa, kur uh, galvenais varonis Kevins pazuda Ņujorkā. Mm -hmm. Un man liekas, tā filma ļoti tāda, nu, it īpaši tās beigas, to ļoti emocionāls un tādas jaukas. Jā, man vispār arī tieši otrā daļa vislabāk patīk, jo tur arī tā, nu, tā noskaņa ir tik ļoti, un man jāpatīk, ka tā tik emocionāli tas, kad viņš tur gaidīja savu mammu, un tad viņi satikās, un tas bija ļoti tā mīļi. Un vispār par to, ko teica par Grinču, man arī tas ļoti nepatika, kad es biju maza, kad viņš tur ēda tādas nepārāk foršas lietas. Un uh, varbūt Kārli, kāds tev pašam viedoklis, man liekas, bieži ilgi gaidītais par Grinču? À, nu jā. Es nedomāju, ka man šis būs jāatbild. Nu, tu tā kā uzdevi. Nu, jā, es uzdevu, es nedomāju, ka man būs jāatbild. Um, Man liekas, ir laba filma. Ir, ir protams, labāks filmas, noteikti ir labāks. Un Grinčs nav viena no manām top, pat ne Ziemassvētku filmām, nav manā topā. Bet uh, ja teiksim, kaut kad kāds uh, uzliek, varbūt es arī izdomāšu pas noskatīties. Bet tā, ka es ļoti gribu skatīties, tā īsti nav. Es labāk um, viens pats mājās. Nu jā, es tev noteikti piekritīšu. Bet vai jūs zinat, kāpēc piedošana un labestība ir īpaši svarīga Ziemassvētku laikā? Nu, mēs jau runājam par to, ko nozīmē Ziemassvētku kristētībā, bet vairāk par to, vai jūs to ievērojat – to mierīgumu un labestību pret cilvēkiem. Un, uh, varbūt vienkārši, ko jūs domājat par to, vai vajadzētu tā būt vai nevajadzētu. Es teiktu, ka tiešām tā ir, ka Ziemassvētku atdošanas laiks savā ziņā, uh, jo tāds, protams, tāds cilvēcības un uh, līdzcilvēku pamanīšanas laiks. Uh, manuprāt, vislabāk man šobrīd uzrunā akcija dot pieci, kas palīdz tieši šajā, ka cilvēki ir svētku noskaņas palīdz arī tiem, kuriem ir grūtāk, viņi nespēja šo svētku baudīt varbūt uz uh, visiem 100%, jo viņiem vienkārši uh, citas rūpes dzīvē, un uh, bet šis ir laiks, ka tiešām ir vajadzīgs palīdzēt citiem, uh, kā arī, manuprāt, uh, šis uh, laiks, kas ir adventa laiks, Ziemassvētku laiks, ir uh, tik uh, svarīgs visiem, lai mēs saprastu, katrs, kas mums ir svarīgs pašiem. Jo šos laikus mēs parasti pavadām kopā ar saviem, saviem pašiem, pašiem tuvākajiem cilvēkiem un uh, cenšoties uh, saprast, kas viņiem ir vislabāk vajadzīgs, piemēram, tas pašas dāvans. Nu, parasti mēs tās, tās ir pārdomātas, un uh, nu, ir svarīgi saprast, kas ir vajadzīgs tam cilvēkam, uz ko viņš uh, būs vislabāk gatavs uh, priecāties par ko. Un, uh, tā, tādā ziņā jau uh, es piekrītu, ka šis ir laiks, kad uh, vajag būt labam pret citiem un palīdzēt tiem, kam ir grūti, un, protams, piedot tiem, pret kuriem tu neesi bijis labs. Tā kā, jā, es tagad par šo piekritīšu. Um, es noteikti piekritīšu Regīnai, un es pilnībā, pilnībā aizmirsu piebilst par uh, dot pieci akciju. Man liekas, tas ir vienkārši kaut kas ļoti kolosāls. Tas, ka uh, katru gadu šis pasākums notiek, nu, šī akcija. Un vai jūs vispār braucat uz uh, šo pasākumu? Teiksim tā, es uh, nu, nebraucu tā kā uz stikla studiju, es nebraucu, bet uh, es par uh, šo akciju vienmēr uh, sakoju līdzi internetā. Uh, Un, ja ir izdevības, arī, nu, protams, noziedot kādu savu naudu tiem cilvēkiem, kuriem nu, vajag šos, eh, šo palīdzīgo roku, tādā ziņā, bet nu, nav tā, ka es uh, brauktu. Lai gan es biju tieši uh, vecrīgā, uh, tur, kur šī studija ir uh, dienā, kad atklāja to. Bet tas bija pat diena, viņa nebija atklāta, un es ļoti, ļoti gribēju iemest tajā kastītē jau savu piecīti. Uh, Uh, bet, uh, diemžēl, tur vēl vīri sta staigāja, visu tur uh, kārtoja, lai uh, vispār tā turētos kopā laikam. Un, uh, jā, es nezinu, varbūt vēl paspēju aizbraukt līdz vecrīgai un izdarīt savu labo darbiņu. Nu, man liekas, tas to, to tiešām ir tāds labs darbiņš, ko katrs no mums var izdarīt, uh, ka noziedot. Un, uh, tas, man liekas, ir tiešām ļoti skaists un es pilnībā piemirstu par šo piemirstu. Tā kā es nesaprotu, kā. Uh, Bet tā tiešām mums ir ar ģimeni kā tradīcija katru gadu aizbraukt un uh, dot pieci, noziedot kādu naudiņu, cik mēs varam, jo tas tiešām katra, katrs cents tiešām palīdz kādai dzīvībai, un tas ir ļoti skaisti. Ko tu, Kārli, varbūt domā par šo? Nu, man īsti uh, nav komentāru. Vai tu esi braucis uz dot pieci? kā to akciju? Vecrīgā. Es tagad mēģinu atcerēties, ja ne, man liekas, ka man viņš nav... sekojas līdzi. Varbūt. Es laikam neesmu īpaši sekojis līdzi šim. <gasps> Kāds tā? Nu, man liekas, tas ir tāds tirdziņš, ko tiešām nevar palaist garām, jo tas, man liekas, tiek publicēts visur, un tas ir kā, tik ļoti skaisti. Gusto, varbūt tu esi braucis to tirdziņu? Nu, tas jau nav īsti tirdziņš, tas ir labdarības nu, jā, bet, akcija. Jā, bet kā. nu, citiem tas asociējas ar tirdziņu, jo tur tā kā milzīga egla blakus tirdziņš. Un, un, nu jā. Tā, tā kā katru tā kā. gadu ir ļoti skaisti. Īstenībā tas ir ļoti, ļoti interesanti, cik uh, dažādas lietas uh, apvienojas kopā, jo citi brauc uz vecrīgu. Hei, te ir eglīte, te ir uh, garšīgs ēdiens, te ir piparkūku stēns un karstvīns. Uh, Bet tad ir otra cilvēku daļa, kas brauc uz stikla studiju, kas ir turpat blakām. Un, uh, hei, es došu savu pie, uh, 5 eiro par uh, labdarību, nevis par uh, piparkūku maisiņu vai par uh, karsīnu glāzi un tam līdzīgi. Ka, cik atšķirīgi īstenībā ir tie cilvēku, uh, cik atšķirīgs ir cilvēku vērtību skalas tādā ziņā, par ko ir gatavs atdot un veltīt savu laiku kam. Jā, protams, bet uh, man liekas, ir arī daudz cilvēku, kas aizbrauc gan nozieno, gan noziedo, gan paņem kādu piparkoku. Protams, lai tā uzlabotu garstāvokli un ieiet tajā Ziemassvētku noskaņā. Bet, nu, protams, um, manuprāt, Ziemassvētku laiks ir palīdzēšanas laiks un piedošanas laiks, bet um, par šo man īsti personīgi ne, ļoti patīk tas, kā ir noformulēts varbūt tā doma par Ziemassvētkiem, ka Ziemassvētku laikā jābūt labestīgam un tādam, bet man liekas, tā ir jābūt tā kā visu cauru gadu. Tā kā mm. nevajag tik ļoti vienmēr varbūt uzsvērt to, ka tas ir jādara tieši tikai Ziemassvētku laikā tādam cilvēkam jābūt visu cauru gadu, un tad varbūt uz Ziemassvētkiem tu vari varbūt uh, vēl vairāk to izrādīt ar savu dāvināšanu, dāvanu un uh, paldies pateikt varbūt vairāk Bet uh, tieši formulējot šo varbūt, teikumu, kas ļoti, ļoti bieži viskaut kur parādās, es teiktu, ka jābūt caurgadu, <laughs> jābūt labestīgam un jāskatās uz labajām cilvēkos. Jā, tā es teiktu. Bet varbūt tāds jautājums, kā mēs varam padarīt Ziemassvētkus par laiku, kas vērsts ne tikai uz materiālajām tām vērtībām un uh, dāvanām, bet arī uz garīgajām vērtībām, lai tā noslēgumā varbūt kaut ko tādu grūtāku jautājumu viņi varbūt jums pajautātu. Es tieši par šo domāju, un man ienāca prātā, liekas, citi, citi jautājumi sakarā, bet es nespēju likam šo pateikt, ka viena no ģimenes tradīcijām ir eh, vienmēr pie gada laust oblādus un dot citam. Uh, un, protams, tas ir tāds uh, laicīgā Un kristīgās savienojums tādā ziņā, ka šo oblāžu laušana ir tāda simboliska tajā pašā laikā, gan arī uh, ļoti mm, personīga, jo tas ir brīdis, kad mēs ar ģimeni vienkārši dalāmies un apsveicamies otru svētkos tā nedaudz personīgāk un uh, ar citu nozīmi vienkārši tādā ziņā, ka uh, mēs fokusējamies tajā brīdī uz katru cilvēku, nevis uz uh, to, ka zem eglītes stāv dāvana saiņi vai uh, galdā ir 12 ēdienu un tam līdzīgi. Bet tieši uz uh, eh, to Ziemassvētku brīnumu laiku un brīnumu kā to faktu, ka jā, kaut kas ir jauns sācies. Jā, es noteikti tev piekritīšu, ka uh, šajā laikā vajag ieskatīties vairāk cilvēka dvēselēs un uh, redzēt šo labo, sirsnīgo. Un uh, kā no kristīgā mēs varam vairāk tam pieiet, ir tas, ka nu, mēs pasakām paldies un uh, nedomājam varbūt to, ko mēs saņemsim Ziemassvētkos, bet arī par došanu citiem, kādu zāvenu tu dos, tas arī ir varbūt attiecas uz tiem, kas ļoti ilgi domā par ko es varētu tur iedot cilvēkam, lai viņš būtu tur priecīgs, bet nu, tas nav arī tā materiālā vērtība, es skatos to, tas ir, tu parādi to, ko tu cilvēkam novēli, cik ļoti tev viņš rūp, un tā, bet, nu jā, man liekas, nobeigsim uz šīs sirsnīgās notas, lai mums visiem jauka diena. Un priecīgi vakars, svētki. Un priecīgi svētki. Visu labu! Tā! Atā!